نعم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a cikin jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan biyar miladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsira alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam alaihassalam kafin mu shiga tafsiri akwai tambayoyi kaɗan da za mu ansa akwai wanda ya rubuto yake tambayar mai hukuncin faɗin muhammadu rasulullah a cikin sallah a sallah farilla ko nafila a wai bai kamata a ƙarasa faɗin sallallahu alaihi wasallam ba a yana nufin lokacin da mutum yake sallah ko yake bin sallah aka karanta ayar da suke ɗauke da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar muhammadin rasulullah wallazina ma'ahu ashidda kuma wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul da ire-iren waɗannan ayoyi wanda suna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo a ciki shin mai sallah zai yi salati a lokacin ko kuma mamu zai yi salati idan ya ji liman ya karanta irin wannan ayoyin to abinda yake ita sallah wata ibada ce da tana da sifa tun daga farawar ta har ta akwai abubuwan da aka ce su za a faɗa akwai kuma abin da ba a yarda ka faɗa ba ko da kuwa ana faɗar su a wajen sallah ko da kuwa an yi maka umarni da ka yi su a wajen sallah idan ba ka samu wani nassi da yake nuna ana iya yin su a cikin sallah ba to bai dace ka shigar da su ba ah, yanzu kaga karatun alkur'ani wani abu ne mai kyau da ake bukatar duk musulmi ya zan yana karanta alkur'ani amma akwai gurin da aka yi daka karanta alkur'ani a sallah akwai inda ba a yi daka karanta shi ba duk da alkur'anin ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an hana ni annabi ya hana karanta alkur'ani a cikin ruku'u ko a sujjada haka alkur'ani ne amma kuma in kai ruku'u ka karanta alkur'ani yi laifi in kai sujjada karanta alkur'ani yi laifi ka rika ganin maimakon ka yi abinda ya zo na tasbihi subhana rabbi alazim ko subhana rabbi a'la ka ce kai za ka rika karanta kulwalla uku uku a sujada ko a ruku'u kaga nan laifi ka yi ko kana sallah sai ka ji wani ya yi atishawa a wajen sallah an bukace ka idan mutum ya yayi atishawa ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ka ce da shi ya rahamukallah amma a sallah kana sallah ba za ka faɗa ba duk da cewa ga shi faɗar haka yana daga cikin haƙoƙinsa idan da a ce ba a sallah ne ba to amma a sallah da bai zo ba ana faɗa ba za ka faɗa ba ka ce tun da an ce a faɗa barin faɗa to da ire-iren waɗannan kamar mutumin da ya maka sallama Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha idan aka gaishe aka muku gaisuwa to kuma yarda mafi kyan wacce aka yi muku ko kuma yarda daidai da aka yi muku to amma in kana sallafa wani ya ce assalamu alaikum kaga shari'a bata zo da cewa ka mayar masa da sallama ba kai ma irin yadda ya maka ko fiye da yadda ya maka abinda shari'a ta zo da shi shine ishara nuni da hannu shi ma saboda an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda yazo cikin hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu da a ce ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isharar da hannun ba ma to ita ma ba za ka yi ba to wajibi ne mu kiyaye wannan cewa ita sallah wata ibada ce ibadatun zatu hay'atin makhsusa af'alin makhsusa bi hay'atin makhsusa fi waqtin makhsus aiki ne ibada ce wacce take da ayyukan take bantattu da yadda ake yin su a kuma lokaci ke bantacce tana farawa da kabbara harama tana karewa da sallama wannan ita ce sallah da haka ba mu samu wani nassi da yake nuna cewa idan an karanta ayar da take dauke da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mai sallama zai yi salati saboda haka sai mu tsaya akan asali shine za mu tsaya akan abin da yake shine sallar in a wajen salla ne wannan abu ne wanda yake mai karfin gaske a ambaci suna annabi sallallahu alaihi sallama kai masa salati annabi yana cewa al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya marowaci shine wanda aka ambaci sunana a gabansa amma bai mun salati ba wannan a wajen sallah haka yake amma a sallah ba mu samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka ba ko ya umarci sahabbansa su ko sun ya tabbatar da su don haka sai a tsaya akan abin da yake shine yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake tambaya game da mutum da ya zo ya samu sallar ana sallar jana'iza wato ya riski wasu kabbarori wasu kabbarorin kuma suka kubuce masa ya samu an yi kabbarar farko ko an yi kabbarar farko da ta biyu ya riski ta uku da ta hudu to shi idan an gama zai biya wannan kabbarorin ne saboda ai za a yi wa a ɗauke gawar ana gamawa a ɗauki gawar to zai biya ko kuma zai biya ba kuma ta ya ta ina zai fara shi idan ya yi kabbarar idan ka samu ana sallar jana'iza to in ka shiga za ka fara daga inda ake fara abin nan za ka fara daga farko tunda kai sanda ka zo ma ba lalle ka san sanda nawa aka yi ba kare ka san me ake ciki za ka fara daga farko akan farko abinda bayan kabbara za ka karanta fatiha da sura za ka yi sannan ka sake kabbara ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi idan daga nan aka yi sallama to kai ma sai ka yi sallama ba wajibi bane ka rama abin da ya wuce babu wajabcin sai ka rama idan da za a bar gawar a bar maka kana iya karasawa babu komai amma in an ɗauke kayan ke daga nan shi ma babu komai saboda haka in akwai damar ka ƙarasa sai ka ƙarasa in babu damar ka ƙarasa to sai ka yanke daga nan shi ne abin da ka samu tsakanin fatimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anha da aishatu matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anha wace ce shugaban matan aljanna wadda nassi a kanta ita ce fatima radiyallahu ta'ala anha hadisin huzaifa ibn al radiyallahu ta'ala anhu da ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce mala'ika jibril ya sauko ya min bishara ya faɗa mun cewa annal hasan wal husayn sayyida shababi ahli janna wa anna fatimata sayyidatu nisa'i ahli janna a wata ruwayar illa maryam binta imran yace mala'ika ya mun albishir cewa shugaban maza abinan samarin in aljanna sune Hassan da husain sannan shugaban matan in aljanna ita ce fatima bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anha to haka wannan shine abin da yazo a nassi sai tambayar ta biyu cewa bayan al-Hasan wal Husayn tana da wasu yaya da ta haifa kuma menene sunayen su kuma ya akai ba a san su ba to ba a san su ba kai ne baka san su ba amma maganar ba a san su ba ai ba ta so ba tana da wasu yaya akwai alhassan wal wasu ne ƴaƴanta na farko da ta fara haifa ta fara haifar alhassan bayan shekara ɗaya ta haifi alhusain ba wai tara ka haife su ba akwai shekara ɗaya tsakaninsu ta haifi muhsin sai da shi yana ƙarami karami ya rasu sannan tana da ɗaya ummu kulthum wacce sayyidina umar ya aura sannan kuma tana da zainab wacce abdullahi bin ja'far ibn abi talib ya aura sauraka waɗancan abin da ya sa aka fi saninsu maza ne kuma dukkaninsu sun yi fice a cikin sha'anin tafiyar da sha'anin al'umma waɗannan kuma mata ne shi mace galibi tana gidan mijinta sayyidina umar ya aure ummu kulthum ce ya ce ta sayyidina fatima kuma ya take ga sayyidina ali radiyallahu ta'ala an sannan akwai zainab ita ma yarsa ce yar fatima ce mace ce aka sake ta tana cikin jinin haihuwa kuma jinin ya fi kwana arba'in yaya matsayin iddarta ah, yaya matsayin iddata da jinin da yake tsayawa to idan aka saki mace tana jinin biki to sai jinin bikin nan ya yanki hailatta ta dawo sannan za ta fara lissafin iddata ba a lissafin idda da jinin biki sai jinin bikin ya dauke ta fara haila to daga lokacin za ta fara lissafi idan da a ce da jinin bikin ya dauke sai haila ba ta zo ba saboda tana shayarwa to za ta jira har sai ta zo sai ta dawo sannan ta fara lissafin iddata ko da za ta ɗau lokaci ko da ta ɗau lokacin tsawon lokacin da take shayarwa din. matukar ta dawo ba to sai ta jira ta dawo saboda duk macen da take haila to idda ta da haila ne sai dai idan haila ta ta yanke ko dai saboda tsufa ko saboda wata cuta ya ta daina yi to in hakan ya faru to shine sai ta yi idda da watanni sai ta yi idda da watanni amma ba ba tana yi ba saboda wani abin da zai zo ya tafi kamar shayarwa kuma a ce ta idda da watanni wannan kuskure ne saboda ka za ta jira komai lokaci sai hailata ta dawo sannan ta fara lissafin idda ah, menene hukuncin wanda aljanninsa ko aljaninsa ya tashi alhalin yana azumi idan mutum yana azumi ya dau azumi sai wani abu da zai gusan masa da hankali ya faru yana tsakiyar azumi kamar da azahar ko da yamma to idan har abin ya riga ya tafi ya dawo cikin hayyacinsa rana bata ta faɗi ba to zai ci gaba da azuminsa amma in har rana ta faɗi bai dawo cikin hayyacinsa ba to wannan azumin ya saraya bayan azumi sai ya sake shi in ya dawo a cikin hayyacinsa ya dawo hankalinsa ya komo masa rana ba ta faɗi ba to zai iya ci gaba da azuminsa saboda ka idan tana samun irin wannan iskokan ko yana samun irinsa aka yi masa rukuya ko aka masa addu'a bayan awa ɗaya awa biyu ya dawo cikin hayyacinsa sai ci gaba da azuminsa azuminsa yana nan wannan tana cewa mijinta ya kusance ta ba ta yi wanka ba har lokacin yin sallar asuba ya yi ba ta yi wanka ba sai al'ada kuma ta zo mata shi ne ta ce to shin idan al'adar ta yanke wanka nawa za ta yi kuma da wanne za ta fara janaba ko al'ada kuma za ta biya wannan sallar a idan mace wanka biyu ya haɗu a kanta wankan al'ada da wankan janaba wasu daga cikin malamai suna cewa za ta iya yin su a lokaci daya to za ta iya yin su a lokaci daya ta yi niyyar wankan janabar da dauke tunda dukkanin su dauke kari ne babba da al'ada da janaba dukkanin su kari ne babba to za ta iya yin niyyar dauke kari babba ta yi su lokaci daya ba sai ta rarrabe su ba akwai daga cikin malamai waɗanda suke cewa kowanne sai ta yi masa niyyarsa saboda innamal a'malu binniyat kowanne kuma sai tayi shi daban amma magana mafi raji mafi karfi shine za ta iya yin wanka daya idan al'adar ta ta dauke in ta tashi ta wanka daya daga tayi tayi wankan al'ada to wanda ya dauke mata wankan janaba din ba sai ta sake yin wani wankan ba saboda ka in ta yi niyyar wanka biyu sai ta yi su a a lokaci daya sannan idan sallar matar da jinin al'ada ya zo mata bayan lokacin sallah ya shiga da gwargwadon yadda za ta sallaci raka'a daya wato an samu daidai lokacin da an lokacin sallar ya shiga gwargwadon yadda za ta iya sallatar raka'a daya to bayan al'adarta ta dauke za ta rama wannan sallar hakanan idan al'adarta ta dauke lokacin sallah bai fita ba da gwargwadon yadda za ta yi a daya to wannan sallar ta zama wajibi a kanta wato misali anan da take tambayar sallar asuba idan sallar asuba din ta shigo ta samu gwargwadon lokacin da za ta iya a guda a ciki sannan jirin al'adar ya zo to ta riski sallar asuba saboda ka in ta gama jininta na al'ada za ta rama wannan sallar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man adraka man adraka al-'asr qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-'asr wanda duk ya riski la'asar kafin rana ta fadi man adraka raka'atan afwan man adraka raka'atan qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-'asr wanda ya riski raka'a daya kafin rana ta fadi to ya riski la'asar kaga kenan ashe in ya risi aqalla min rak'a bai riski al'asar ba haka nan wa man adraka subha qabla an tatlu' ash-shams man adraka rak'atan qabla an tatlu' ash-shams faqad adraka as-subha haka nan wanda ya riski rak'a daya kafin rana ta hudu to ya riski asuba kaga kenan wanda ya riski aqalla min rak'a to bai riski wannan sallar ba to haka ita ma mace wai al'ada in ta riski daidai lokacin da wato za ta iya raka a ɗaya a farkon fara hailatta to za ta yi wannan sallar hakanan a lokacin da ta ɗauke in ta riskiwar gudan yadda za ta iya raka a ɗaya to za ta rama wannan sallar mutumin da yake da gidaje ana yi masa haya shin akwai zakka akan wannan gidaje gidajen haya ba a fitar musu da zakka sai dai abin da suka tara dukiyar da suka tara aka tara da wannan hayar idan dukiyar ta shekara kuma ta kai nisabi to ita ake fidda wa zakka amma shi gidan gundarinsa ba a yin sa a ce za a fitar masa da zakka to ganin cewa ga lokaci kada mu cinye lokacin za mu dakata anan. بسم الله مالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام وجعلناه من قبل سميا قال رب أنا Allah subhanahu wata'ala ya ce ya zakariya ya kai zakariya inna ka bi gulamin ismuhu yahya lalle mu muna maka albishir da samun wani yaro sunansa yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya ba mu sanya ba wani irin wannan sunan ba gabaninsa qala zakariya yace rabbi ya ubangiji na anna yakunu li gulamun ta yaya zan samu da wa kana timra'ati aqiran alhalin matata ta kasance bakarara ce wa qad balagtu min al itiya ni kuma na yi tsufa tuku qala kazalika yace eh haka ne qala rabbuka huwa alayya hayyin ubangijinka yace wannan abu ne mai sauki a gare ni wa qad khalaqtuka min qablu kuma na halicce ka hakika na halicce ka gabanin haka walam Shai'a a lokacin da babu kai Allah subhanahu ta'ala ya ansa wa Zakariya alaihi salam addu'arsa an takaita mana labarin wanda kai a tunan za ka iya kammala abinda aka takaita abinda ba ambata ba an ce annabi zakariya ya yi addu'a cewa Allah subhanahu ta'ala ya ba shi ɗa to sai kawai aka ce Allah ya ce ya zakariya kenan akwai wani abin da kai zaka iya karasawa a cikin labarin wato ka ce Allah subhanahu wataala ya amsa masa addu'arsa don haka ya ce ya zakariya fastajaba Allahu du'aahu faqala ya zakariya to an shafi fastajaba Allahu du'aahu din wanda a wani guri a can suratul anbiya Allah ya ambaci wannan ansawar fastajabna lahu wa habna lahu yahya sai muka ansa masa muka yi masa kyautar yahaya Allah ce ya zakariya inna nubashiruka lalle mu muna maka albishir Allah ya amfani da abin nan damiri na wanda yake girmama kansa inna nubashiruka mu wanda yake nuna maka Allah subhanahu wataala yana masa magana da isasshiyar kudurarsa da girmansa cewa ya isa ya yi masa abin da yake roƙon ya yi masa shi ko da kuwa yana ganin abin zai yi wahala to a gurin shi shi mai sauƙi ne saboda girman ƙudurarsa ce yana masa albishir albishir shi ne ka ba wa mutum labarin wani abu da yake jiransa na farin ciki wato kafin abin ya zo ka ba shi labarin da zai faranta masa rai kafin abin da zai faranta masa ran ya zo wannan zai sa lokacin farin cikin nasa ya ƙara tsawo tun daga lokacin albishir ɗin har lokacin da aka samu abin wannan shine amfanin albishir kai mutum albishir to zai ta zama cikin farin ciki har lokacin da abin zai samu sannan farin cikin sai ci gaba ya dore to dan a tsawaita masa lokacin farin cikinsa sai aka fara masa da albishir ce to ana maka albishir bi gulamin da samun wani yaro ismuhu yahya sunansa yahya malamai sun yi sabani dangane da wane ne mai wannan kiran ya ce ya zakariya Allah ne da kansa ko ku a mala'iku ya sa suka kirawo shi wasu da yawa daga cikin malamai suka ce Allah ne da kansa ya kirawo shi ya ce ya zakariya saboda ayar da muka karanta ko ayoyin da muka karanta a baya can duk suna nuna cewa zakariya alaihi salam yana magana ne kai tsaye da Allah wato yana yana fuskantar da magana sani zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar inda yake cewa rabbi inni wa hana al'azmu minni washta'ala ta'alar rasu shayba wa lam akun fi du'aika rabbi shaqiya fahabili li min ladunka waliya duk waɗannan zamu ga Allah yake fuskantarwa da da maganarsa ce ya ubangiji na ya ubangiji na kaza ya same ni ya ubangiji na kai mun kaza to kaga ashe Allah subhanahu wata'ala ne ya bayar masa da ansar wannan roƙo na shi kai tsaye ba tare da ya aiko wani ba ce rabbi shi yasa a gaba can ma da aka bashi ansa cewa an maka albishir zaka samu da yana mamakin sai yake mamakin ya zai samu da sai ya ce rabbi anna yakunu li gulam ya ya zan in samu da kaga anan ma sai fuska zakariya sai fuskantar da maganarsa zuwa ga ubangiji kai tsaye to wasu suka ce in ana son maganar ta tafi bisa tsari ba tare da an lalata tsarin zancen ba to a ɗauka cewa zakariya ya fuskantar da maganarsa zuwa ga Allah Allah ya fuskantar da maganarsa zuwa ga zakariya kai tsaye ba tare da wasu ba amma wasu daga cikin malamai sun ce a wannan kiran ya ji shi ne daga mala'ika ko kuma daga mala'iku saboda Allah subhanahu wataala ya bayyana hakan a cikin suratu Ali Imran Allah subhanahu wataala ce fanadathu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya mala'iku suka kirawo shi yana tsaye yana salla a cikin gurin ibadarsa suka ce anna Allah yubashshiruka bi Yahya lalle Allah yana maka albishir da Yahya to kaga anan Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa mala'iku ne suka kirawo shi wasu malamai suka ce mala'iku anan ana nufin mala'ika da waɗanda suke tare da shi shine mala'ika jibril wanda Allah ya saba aika wa annabawa da wahayi sauraka shi ya kirawo shi ya yi masa albishir ah, sauraka wannan ayar karara ta nuna cewa mai kiran nashi mala'ika ne to amma tunda daga Allah ne sauraka a nan a suratu maryam sai ba a ambaci mala'ikan ba aka ambaci wanda ya turo mala'ikan kai tsaye shine Allah shi kan san sa mala'ikan ai sakon Allah din ne ya kawo maganar Allah din ne ya zo masa da ita bisharar daga Allah ce saboda nan anan sai ba a ambaci mala'ikan ba aka ambaci wanda ya turo mala'ikan kai tsaye sannan a can gaba a cikin ayar da yace anna an na ya kunu li gulamun wa kanat imra'ati aqiran cewa qad balagtu min al kibri itiya yaya zan in samu da alhalin matata bakarara ce juya ce ba ta haihuwa wa qad balagtu min al-kibar itiya gashi kuma na tsufa tukub girma ya cin min na kai nihaya na kai gaya wajen girma wajen tsufa to da aka tashi bashi an sa qala kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyin qala sai yace da shi kazalika eh haka ne haka ne tsufan ya cin maka kuma matar taka bakarara ce kamar yadda ka faɗa ɗin nan ƙala rabbuka amma ubangijinka ya ce kaga idan Allah din ne yake magana da kansa ba zai ce kuma qala rabbuka huwa alayya hayyin ba tunda yace qala rabbuka ubangijinka ya ce huwa alayya hayyin wannan al'amari mai sauki ne a guri ina to ya nuna kenan mala'ika ne yake magana da shi yake gaya masa abinda Allah subhanahu wataala ya aiko shi ya gaya masa to wannan bushara ce da Allah subhanahu wataala ya aiko wannan mala'ika ko waɗannan mala'iku su yi wa zakariya alaihi salam wannan bishara ta ƙunshi abubuwa guda uku na farko ta ƙunshi girmamawa da karramawa ga shi zakariya alaihi salam tunda har Allah ya amshi addu'arsa ka yi addu'a Allah ya karɓi addu'ar ka ya biya maka buƙatar ka girmamawa ce karramawa ce ubangiji ya maka na biyu ya ƙara masa ƙarfi saboda ya faɗi raunin da yake tattare da shi wa hana al'azumu minni wa shi ta'alar ra'asu shaiba Allah ya karfafe shi da samun ɗa wanda zai tallafa masa a cikin al'amuransa na rayuwarsa ta duniya da ta lahira sannan abu na uku Allah subhanahu wata'ala shi ya ɗauki gabarin sa masa ya raɗa masa suna da kansa Allah shi ya raɗa masa suna da kansa ba wani ne ya raɗa masa ba ya kirawo shi Yahya sunan ya dace da al-musamma da mai sunan mukan sa wa ‘ya'yanmu sunaye irin wanda muka zaba musu mukan zaɓi kuma sunayen da muke ganin suna da kyakkyawar ma'ana domin mu yi dace da ma'anar wannan sunan ta biyara kakan sa wa ɗanka suna salihu don ya zama na ƙwarai kakan sa masa suna irin sunayen annabawa don ya kwaye halayensu ka sa masa ibrahim ka sa masa musa ka sa masa isa ka sa masa muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba don kana son kana alfanan kana alfa'al kana fatan ya tashi ya gaji wato wasu ɗabi'u na mai wannan sunan <coughs> to amma wannan wani abu ne da ba a hannunka yake ba yana hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala in an yi dace sai kaga ya tashi ya zama mutumin kirki salihun ne a sunansa kuma salihun ne a halayensa da ɗabi'unsa amma in aka yi rashin sa'a sai ya gama ga sunan nashi mai kyau amma kuma a aikace a ɗabi'u ba su da kyau saboda mai saboda ba kai ne ke da abin ba kai ne kyakkyawan fata kake yi to amma a nan mai abin ne da kansa ya zaɓi sunan ya sa kaga da bambanci Saura ka shi ya sa masa ya haya wato wanda zai rayu zai rayu rayuwa ta jiki kuma rayuwa ta zuci wato zai samu rayuwa ta jiki alama ce ta cewa zai girma kuma zai gaji mahaifinsa akan ayyukan da yake yi zai taya mahaifinsa zai gaje shi akan ayyukan da yake tunda abin da ya roƙa shine a ba shi yaron da ɗan da zai gaje shi ya risu ni wa ya risu min ali shi yasa ƙaulin da yake cewa yahya alaihi salam an kashe shi tun kafin zakariya alaihi salam kafin kashe zakariya alaihi salam kauli ne mai rauni saboda in haka ne to kaga ashe bai samu gadansa ba shi sai dai shi ya gaji dan saboda ka magana mafi inganci shine an kashe zakariya sannan daga baya aka kashe yahya alaihi salam Allah ya raya shi har zuwa lokacin da ya gaje shi ya zama yana mai albishir da annabi isa alaihissalam ya zama yana mai isar da saƙon Allah wanda ya gada na littafin attaura yana mai karantar da banu isra'il yana mai jan hankalinsu mai ɗora su akan tafarki na ƙwarai sannan kuma aka kashe shi ya yi shahada wanda an san cewa dukkan waɗanda suka mutu ta hanyar shahada rayuwarsu ce ta ci gaba ba a yadda ma a ce musu matattu Wala تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون Allah ce kada ku kace ce ma waɗanda aka kashe su saboda tafarkin Allah kar ku ce musu matattu a'a masu rai ne zaka Allah subhanahu wataala ya kaddara za a kashe shi saboda daukar kalmar Allah domin rayuwar nan tashi ya haya nan ya ci gaba da zama ya haya har bayan mutuwarsa saboda ka kaga suna ne wanda ya dace da almusamma ya dace da wanda aka kira shi da wannan sunan Allah ya raya gangan jikinsa sannan ya raya masa zuciya ya raya shi da wahayi ya raya shi da ilimi ya raya shi da addini Allah ce lamna naj'al lahu min qablu samiya ba mu sanya ma wani suna gabaninsa ba ba mu sanya ma wani suna qablahu gabaninsa ba wato babu wani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za a sa masa suna ya haya kafin a haifi ya haya a sa masa wannan suna kuma Allah shi ya sa masa sunan da kansa ba iyayensa ba wasu daga cikin malamai wanda ita ce fassarar da yawa daga cikin malamai ce lam naj'al lahu min qablu samiyya wato ba mu sanya wani mai suna irin nashi ba gabaninsa wanda ita ce fassarar da aka rawaito daga abdullahi dan abbas da qatada da abdurrahman ibn zaid ibn aslam da as-suddi duk sun yi wannan fassarar akwai wata fassarar da aka rawaito daga mujahid da waninsa suka ce samiyan ana nufin nadhiran wa mathilan wato ba mu sanya wani wanda yake tsaransa ba ba mu sanya wani sa'ansa ba qabla wato min qablu gabaninsa wato gabaninsa ba a taɓa yin kamarsa ba to wannan dole ne a yi ma wannan fassara to gaciya idan har ta inganta a ce gabaninsa ba a yi tsaransa ba amma akwai waɗanda sun fi shi ma akwai annabawan da sun fi shi annabi ibrahim alaihissalam annabi musa waɗanda duk suna gaba da shi annabi nuhu alaihissalam waɗanda duk suna cikin ulul azmi minar rusul suna cikin manya-manyan manzanni shugabannin manzanni wanda Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kai hakuri kamar yadda manyan annabawa masu azama cikin annabawa suka yi hakuri waɗannan su ne manyan shugabannin annabawa to kaga annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa duk sun gabace shi kuma suna da daraja da matsayi fiye da nashi saboda haka lam naj'alahu min qablu samiya idan muka fassara ta da cewa ba mu sanya wani tsaransa ba gabaninsa to za mu ce amma banda wasu daga cikin annabawa manya-manya Kamar fassarar farko ita ce tafi tafi inganci wato lam naj'alahu min qablu samiya ba mu sanya wani wanda yake mai suna irin nashi ba gabaninsa shine farkon wanda aka fara kira da wannan suna Yahya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu an ya fassara wannan ayar da cewa lam talidil awaqiru mislahu walada wato babu wata bakarara da ta taba haihuwar wani yaro kamar sa to babu wata bakarara da ta taba haihuwar yaro kamar sa to kaga a bisa wannan tafsirin in ka ce samiyan ana nufin tsaransa kana nufin a cikin waɗanda wata mace bakarara ta haifa to ba a samu kamar sa ba ba a samu tsaransa ba wannan aya tana nuna yana da kyau idan aka yi maka haihuwa ka zaɓa wa ɗanka suna mai kyau suna mai ma'ana domin ke zama kyakkyawan alfanu ne kyakkyawan fata kake yi masa ya gaji irin mai wannan suna kuma mu duba mu ga yadda Allah subhanahu wata'ala cikin baiwar da ya yi wa zakariya ya gaya masa cewa shi ne ya zaɓa masa suna kuma sunan ya kasance ya haya kuma sunan ya zama suna ne da babu irinsa a lokacin saboda idan suna ya zama da babu kamarsa shi kadai ne ko masu irin shi ya zama da basu da yawa to wani an fi gane mai sunan da shi da wuri da zara aka faɗa to ba za a samu wasu wanda za a ce na ina ba na gidan suwa ne ko na gidan suwa ne na unguwa kaza ko na unguwa kaza da an faɗi sunan shi shi kadai ne mai wannan sunan to kaga ta'arifin sa bayanin sa zai fi fitowa baro baro kuma a wannan zai bashi wani advantage wani wata dama ta waɗansu su koyi da su wajen sa wa 'ya'yansu irin wannan suna a nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi zakariya da, da daban-daban a gaba Allah subhanahu wa ta'ala zai gaya mana wasu sihofi daga cikin sifofinsa. kamar na cewa ya bashi littafi khuzul kitaba bi kamar wa ataina hukuma sabiyya sannan kuma ah, cikin suratu ali imran Allah ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin sannan kuma ya zama musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskata wata kalma shine annabi Isa alaihi salam daga Allah sannan sunansa ya zama suna ne mubtakar ba kowa ne yake da irin sunan ba shi kadai shine farkon wanda aka fara sawa wannan sunan babu shakka waɗannan duka martabobi ne da darajoji da ya samu wanda zai zama ya tsira sa'a a cikin wannan aya za mu ga an sa masa suna tun ba a haife shi ba wanda ya nuna ya halatta ka yi wa ɗanka suna tun ma ba ka haife shi ba tun ma ba baka wuri mahaifiyarsa ba eh, ka ce in ka yi aure sunan ɗanka kaza suna nan abu abu suna nan abu aba'u ɗin da yawa kuma ba su da kowa a gida eh daga shi sai filansa amma abu wane ne to wanda ya halatta kakku ga zaƙe wasu suna iya yin wannan ka sa ka kira wato ka sa wa yaro sunan tun kafin a haife shi kaga nan zakariya alaihi salam ba a haife shi ba aka sa masa suna inna nubatun daga albishir inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya lokacin da mala'iku suka zo wa annabi ibrahim alaihissalam Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wa mra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub matarsa na tsaye ta dai abinda suke tattaunawa tsakaninta da tsakaninsa da da bala'iku sai ta yi dariya sai muka yi mata albishir bi ishaq da za ta haifi ishaq kaga ba haife shi ba albishir ne amma an masa suna kai an ma faɗi sunan ɗan da zai haifa Tumma ba shi ba a haifo shi ba ballantana har ya girma ya aure har ya haihu amma ka wa min wara ishaq yaqub da ma sunan jikan shine ishaqa shine ako. saboda ka ya halatta a sa suna kafin haihuwa wannan jaiz ne bila khilaf babu wanda ya saba akan wannan sannan ya halatta a sa da ya halatta ka sa wa danka sunan da ba a taba sa masa irin ba ba a taba samun irin ba duk da yawanci irin wannan wani lokaci mutum yakan shiga kakale-kakale ya je ya sa wa ɗansa wani suna mara kyau ko mara daɗi ko mara ma'ana kawai shi dai yana son ya ga a duka layin babu mai irin sunansa to mun fifita ka sa suna irin da mutanen kwarai wanda suka gabata domin kyakkyawan alhusnul fa'ali da yake cikin wannan kana kyawan fatan mai wannan suna ya gaji wato wannan yaro ya gaji mai wannan suna a cikin wasu ɗabi'unsa abinda ya zo a shari'a akwai sa suna wato gabanin a haifi yaro kamar yadda muka gani a nan ya halatta ko sa suna a ranar da aka haifi yaro ranar da aka haifi yaro a sa masa suna nabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa wa ibrahim alaihi salam sunansa a ranar da aka haife shi kamar yadda yake cikin sayo muslim kamar yadda zo cikin sayo muslim hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi yake cewa wulida li layla gulamun fa sammaytuhu bismi abi ibrahim a daren jiya an haifa min yaro da namiji na sa masa sunan mahaifina ibrahim kaga da daddare aka haife shi kashe gari yake ga wasu habbansa an masa haihuwa jiya kuma sunan dan sunan mahaifinsa ibrahim alaihissalam ya sa kaga shi ya halatta ka sa wa ɗanka suna ranar da aka haife shi a cikin sahihaini akwai hadisin abu musa al'ash'ari an yi masa haihuwa ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya sa wa ɗan suna ya raɗa masa suna annabi ya raɗa wa ɗan suna a ranar da aka haife shi a ranar da ya je ya gaya masa jiya mun ambaci hadisin a musulai ita lokacin da abu talha aka yi masa haihuwa ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam man haihuwa jiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sa wa dan suna abdullah akwai hadisin sahal ibn sa'ad a cikin shi ma sahih bukhari da muslim da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sammal munzir ibn abi ibn abi usayd hina wiladatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa munzir sunansa munzir ibn abi usaid ya sa masa suna ranar da aka haife shi ka ya halatta a sa suna ranar da aka haifa sannan kuma akwai sa suna rana yini na bakwai kamar yadda ya zo a cikin hadisun amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi ya zo a hadisin samura cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi wanda yana cikin yana cikin sunan tirmizi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi tasmiyati al-mawlud yawm sabihi annabi yayi umarni a sawa yaro suna a yinin sa na bakwai yinin haihuwar sa na bakwai sai a sa masa suna an haife shi a yinin laraba to za ka lissafa laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata shi ne yinsa na bakwai to sai a sa masa suna yau masabi'ihi sannan a yi masa aski a ranar a kuma yi masa yankan aƙiƙa a ranar a yanka masa dabbar sunansa ragon sunansa wadda shi ne mafi inganci muna yin abin bisa mazhabar malikiya mazhabar malikiya su ba sa lissafawa da yinin sai idan an haife shi kafin alfijir amma inda bayan alfijir aka haife shi to wannan yinin gaba ɗaya ba su lissafa da shi ba da haka inda za a haifi yaro bayan sallah asuba a yau to ba za su lissafa yau gaba ɗaya ba cikin yinin saboda suna cewa dare yana tare da yinin sani wannan daren ya tafi za haka ba za a yi lissafi da wannan yinin ba ma tare suke za ka sai suke yankewa ya galibin aka haihuwa ran laraba sai ka sai larabar ta zagayo ake suna amma magana mafi inganci za a lissafa da wannan yinin matukar ya riske shi da abin da ya riska a cikin yinin kuma ya isa inda za a haife shi kafin faduwar rana da awa daya da rabin awa ma to ya riski wannan yinin matukar rana bata fadu ba ya riski wannan yinin za a yi lissafi da shi saboda haka in ka lissafa da shi za ka ga kafin zagawar wannan rana da kwana ɗaya za a yi masa za a yi masa hakika za a yi masa yanka to wanda ya zo a cikin hadisin samura ya zo a cikin hadisin amr ibn abdullahi ibn amr ibn al-as <coughs> haka nan ya zo a cikin hadisin A samura kamar yadda yake cikin musnad imam ahmad da cikin littafan sunan <clears throat> haka na ya zo a cikin hadisan abdullahi dan abbas a malamai suna sabani dangane da cewa wanne ne ya fi ka sa wa danka suna kafin yinin na bakwai ya zagayo ko kurana da aka haife shi da zarar an haife shi ka sa masa suna ko ku a sai ka bari sai yinin na bakwai ya zagayo sannan ka raɗa masa suna wanne ne ya fi cikin malamai wanda suka gani suke ganin cewa ya ka bari sai yinin na bakwai ya zo sannan ka raɗa sunan nasa suna ganin wannan ya fi wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kamar malik da shafi'i da ahmad a wata ruwaya suna ganin haka akwai kuma wanda suke ganin a sa masa suna a ranar da aka haife shi a raɗa masa sunansa muna magana da raɗin suna ba yanka ba ba aƙiƙa ba ka a haɗe abin guda biyu akwai ka ambaci sunan mutum ka ce sunansa kaza da kuma aƙiƙa shine ka yanka abin sunan wannan yanka abin sunan sai a yi ne na bakwai ba shi muke magana ba shi wannan sai a yi ne na bakwai amma raɗa masa sunan ka ambaci sunansa wani za ka yi ne wanne ya fi ka yi a ranar da aka haife shi ko ka yi a ra'ayi na bakwai lokacin da za a yanka hakikar wanne yafi falala saboda in magana halacci ake mun ce har ma kana iya sa sunan ma ba a haife shi ba ba ma a wuri mahaifiyar tashi ba ma <coughs> kamar yadda Allah ce min wara ishaq yaqub ba ma haifi ishaq din ba an sa an faɗi sunan ɗan da zai haifa <coughs> to ya halatta ayi wannan wannan ba shi ake ba halacci ake magana ba halacci wannan ba ba khilaf a ana magana afdaliya ne wanne yafi yawa daga cikin malamai suna ganin ka rada sunan ranar yanka akika wasu daga cikin malamai haka cikin cikin malaman malikiya ma akwai wadanda suke da wannan ra'ayi cewa kana iya yi masa abinda yafi shine kai masa ranar da aka haife shi in ka kalli hadisan da suka zo na rada suna za a ga cewa waɗanda suka zo a batun raɗa suna ranar haihuwa sun fi inganci duk a cikin sahihai haini suke duk suna cikin haini waɗancan kuma suna wajen sahihai haini haka wanda suka zo a batun a raɗa sunansa ranar haihuwarsa sun fi inganci ta fuskar isnadi <clears throat> wasu daga cikin malamai suna kasa abin cewa idan ya kasance za a yi masa yanka za ka yanka masa rago <clears throat> to ka bari raɗin sunan ma sai ranar yankan idan ko ba za ka yanka masa rago ba ba ka da hali ba ka yi daman kayi ne dai ba maganar yanka saboda kai kasan halin da kake ciki to sai ka raɗa masa sunan ma ranar da aka haife shi akwai wanda suke bambancewa tsakanin za a yi aƙiƙa ko ba za a yi aƙiƙa ba ah, imamul bukhari yana daga cikin waɗannan ya karkata a cikin littafinsa cewa idan za a yanka to sai a sa masa suna idan ba za a yanka ba sai a sa masa suna ranar da aka aka haife shi akwai babi da babu tasmiyatul maulud ghadata yuladu liman lam lam yaqqa liman lam yaqqa wato ce sanya wa da suna ranar da aka haife shi ga wanda ba zai yi ga ba zai yi akika ba wato ba zai yanka dabba ba ba zai masa yanka ba to kaga ashe a mafhumin sa in zai masa yanka sai ya bari sai ranar da zai fi falala sai ranar da zai abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa ɗansa ibrahim suna yawma wulida kamar da ya gabata dazu ba a ruwaito cewa ya yi wa ibrahim aƙiƙa ba amma da aka haifi hassan da kuma lokacin da aka haifi hussein ya sa musu suna a yini na bakwai to wannan watakila shine yasa wasu suka ce idan za a yanka to a bari ranar da za a in ko ba za a yanka ba kowane lokaci za a iya sawa hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa aqqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Hassan wa Hussein yawm as-sabi'i wa sammahuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Hassan da Hussein yankan suna ya kuma rada musu suna a na bakwai to wannan shine abinda ya a sunna annabi zakariya bayan an masa albishir da cewa za a bashi da dan sunansa yahaya kuma ba wani wanda aka taba samu mai irin wannan sunan gabaninsa sai ya ce qala rabbi anna yakunu li gulam ce ya ubangiji ya ubangiji na anna yakunu li gulam ta yaya zan samu ɗa ta yaya zan samu ɗa matata gashi ba ta haihuwa ni kuma gashi na yi girma na tsufa tukun ba na ma iya kusantar mace to ta ina ne karfi na ne zai dawo ita kuma ta zama mai haihuwa wato ni in dawo da karfi na in dawo kamar dan bana bakwai sannan ita kuma ta dawo ta zama mai haihuwa shine sai mu samu dan koko ta yaya za mu samu dan Allah dai kai ka mai iko ne bisa komai amma ta yaya ko kuma a'a wata matar zan aura banda waccan matar tawa juya wacce ba ta haihuwa wani auren zan saki a nan yana so ya nemi bayani daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala game da ɗan da zai aura a da game da ɗan da zai haifa ta yaya zai same shi ba wai yana inkari yana musun samuwar ɗan ba ne ta yaya zai yi musun samuwar ɗan bayan shi ya roƙa ba shi roƙa ba cewa fa habli min ladunka waliyan ba ya san halin da yake ciki ba kuma yayi roƙo kuma ya da yana musu zai samu da kuma zai samu dan ba ba wannan bane shi yasa malamai suka ce ma'anar wannan tambayar tashi ko dai yana tambaya shin za su haihu ne da shi da matarsa a hakan da suke a yanayin nan da suke ciki shi yana tsoho tukum ita kuma tana bakarara a hakan za su haihu ko ko za a canza su shi ya koma da karfinsa ita kuma ta koma wacce take lafiyayya sannan su haihu ko kuma a za a ba su yaron za a ba shi yaron ta wata matar daban ba wannan ba sauraka wannan shi ne dalilin tambayar tashi ba wai yana musun hakan hakan zai yi ko ba zai yi ba a wasu ka ce lokacin da yake addu'ar Allah ka bani ka bani ka bani a matsayi ya kagu ya samu ɗa lokacin da aka yi masa albishir ya kagu ya samu ɗa saboda ka ya ba ɗauke batun yanzu ba zai haihu ba matarsa karara ce saboda cikin a kage ke yanzu kuma da ya ji albishir ya san tabba za a haihu to yanzu kuma sai ya dawo cikin abin nan to ya zan yi in haihu da can ai bai tambaya ya zai haifu ba saboda a cikin kaguwa yake to shi ne aka bashi ansa aka ce qala kazalika la ce eh kamar haka din kai yadda ka faɗa din ka faɗewa kai tsoho ne ka tsufa tukub gashin kashin kanka ya furfura kasun kasusuwanka sun yi rauni matarka baka rara eh a haka din qala rabbuka huwa alayya hayyin ubangijinka ya ce wannan abu ne mai sauki a gurina saboda haka zaka haihu matarka tana akira shi yasa cewa kana timrati akira matata ta kasance kana anan wa kanat yana nufin cewa tun farkon al'amarin ta haka take ba wai daga baya bane ta daina haihuwa a'a man can ita Allah subhanahu wataala bai yi ta da da haihuwa ba juya ce haka yanzu ba sabanin annabi Ibrahim da da matarsa sarah kaga ita sara ba juya ba ce magana ce kawai ta sun tsufa ba za su haihu ba shi yasa annabi ibrahim yake ce qala abashartumuni ala amma sani alkibar fa bima tubashirun yanzu za ku yi mun bishara bayan tsufa ya cin mun wani irin albishir kuke mun kaga shi magana tsufa ne ya wailata matar ta ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba shaykh wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un take cewa a alidu yanzu sai in haihu wa ana ajuz ina tsoho wannan tukuf. wa hadha Ali shaykha ga miji na tsoho tukub kai wani abu da mamaki kaga su ba magana ce ta bakarara ba su suna mamakin a tsofai tsofai da su kuma an haifi annabi Isma'il gabanin haka duk da ba daga ita bane daga Hajar ne an ce ya girme shi da shekara 13 bayan shekara goma sha uku tabbas an kara jiki ya kara yaushi ita ma kuma ga shekaru sun yi nisa to a ce kuma su haihu to lalle wannan abin da mamaki sauraka akwai bambanci tsakanin mamakin da zakariya yake yi da mamakin da annabi ibrahim ya yi da shi da matarsa Sara lokaci yayi da mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya bani maladansa abinda muka yi na kuskure ubangije ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh